տարբեր երկրներում հաստատված մեր հայրենակիցների հետ Արցախի իրենց կյանքի ու ապագայի մասին Վան Նովիկովի հայկական ֆենոմեն հեղինակային հաղորդաշարում։ Բարև ձեզ ռադիո լսող բարեկամներ, մեր այս թողարկմանը մի հայրենադարձի պատմություն խորագրի ներքո անդրադառնալու ենք Ավստրալիայից ընտանիքով հայրենիք վերադարձած Զեփյուր Շահրոզյանին, ում հետ զրուցելու ենք հայրենադարձության կարևորության ու դժվարությունները հաղթահարելու նրա պատմության մասին։ Բարև Ձեզ Շահրոզյան, շնորհակալություն ենք հայտնում հարցազրույցի մեր հրավերն ընդունելու համար։ Հետաքրքիր կլիներ լսել, թե ինչպես հասունացավ հայրենիք վերադառնալու միտքը։ Բարևան ջան, խնդրեմ, ես եմ շնորհակալ այս առիթի համար։ Հայրենիք վերադառնալու թեման տարիներ ի վեր քննարկվել էր իմ եւ իմ ամուսնու մեջ եւ ինչ որ տարիները բախտը աստոկամքը այդպես կայացավ, որ դա կատարվի 4 դաշպալիկների ծնունդից հետո 2020 թվականին տարիներ ի վեր քննարկել էինք երբ ենք գալու, ինչպես ենք գալու, ինչ ենք անելու, առաջտեղ պիտի գայինք ամուսնանայինք, փորձեինք ընտանիք կազմել հենց Հայաստանում սկզբից, իսկ հետո տարբեր լինի առողջական, լինի ընտանեկան, լինի ֆինանսական, լինի շատ տարբեր բազմածավալ հարցեր, այդ առիթը չընծայեց մեզ, որ կարողանանք այդ հիմնական ու վերջնական որոշումը կայացնել եւ վերադառնանք մայր հայրենիք հիմնական ապրելու։ Ավստրալիայից հեռանալու որոշումը բարդ էր իհարկե իմտի ունենալով, որ շատ տարբեր երկրներ են Հայաստանը եւ Ավստրալիան համեմատելի չեն ընդհանրապես շատ տարբեր ոլորտներում բայց որոշումը չէր կայացնել հեռանալ Ավստրալիայից այլ որոշումներ գալ մոտենալ եւ ապրել Հայաստանում։ Հեռանալը մի քիչ ավելի բարդ հարց էր, որտեղ դժվար էր հեռանալ ընտանիքի անդամներից, ընկերներից, բարեկամներից, գոլեգաներից եւ մի կյանք ընդեղ ապրած ինչ որ արմատներից։ Բայց որ վերադառնում ենք հայրենիք, Հայաստան վերադառնալու որոշումը շատ ավելի հեշտ էր, որովհետև մեր համար այլևս շատ կարևոր էր վերադառնալ մեր պատմական արմատներին, մեր հայրենի հողին եւ մեր հոգեկան արմատ մեր 4 ворսիների ծնունդներից հետո եւ մեր ընտանիքը пастоրեն կազմելուց հետո ար ավելի հայտնի էր որ մենք պետք է ապրենք հայրենիքում որովհետեւ չկա այլ տարբերակ հայապահպանման եւ հայաշունչ մեծացնելու մեր զավակներին պաշտպանելով մեր նախնիների իղծը եւ շարունակելու մեր գոյատևումը իբրև հայ ընտանիք տիկին զեփյուրը իսկ ինչ կարևորություն ու նշանակություն ունի որպեսզի երեխաները հայ մեծանան եւ ընտանիքը հայաշունչ լինի գործնականում ինչ կարևորություն ու նշանակություն ունի ձեզ համար Վանջան գործնականում շատ կարևոր նշանակություն ունի մեր երեխերքը հայաշունչ մեծանալ որովհետեւ մեր ապագան երիտասարդությունն է իսկ եթե մեկ սերունդ, երկու երկրորդ սերունդ արդեն իսկ արտասահմանում են, լինի ցանկացած երկրում, լինի ցանկացած զորավոր, տենց ուժեղ հայ համայնքում, կարևոր չի լինի աշխարի 4 կողմով, ցանկացած երկրում, ուզենք, չուզենք, ձուլումը մեզ հետապնդելու է։ Միանշանակ ինչքան էլ ուժեղ միած ընտանիք լինի, կախյալ իհարկե ընտանիքի մեծությունից Ես ու ամուսինս տասնյակ տարիների վեր մեր երիտասարդ տարիքից մաս են կազմել Ավստրալիա հայ համայնքի տարբեր ոլորտներում կամավոր գործունեություններ ենք տեսել տարբեր կազմակերպություններում լինի երկ, բար, մշակութային գործունեություն, հայապահպանման տարբեր ոլորտներում դպրոցներից ներս, ակումբներից ներս եւ այլն եւ այլն, բայց և որոշեցինք, որ եւ այդ որոշման հասանք ճիշտ ասած, որ մեր այդ նույն երանդը, որ եւ գործունեությունը, որ տասնյակ տարիների վեր կատարել ենք Ավստրալիա հայ համայնքում, ոնց Սփյուռքում ասում ենք գաղութում, շատ ավելի կարող ենք այդ նույն ջանքը թափել Հայաստանում եւ հիմնականում հայրենիքին տալ այդ անմիջական գործունեության արդյունքները հենց ներսից, հայրենիքի սրտից, հայրենի հողի վրա, ոչ թե հերու հերու ափերից։ Բնականաբար յուրաքանչյուր հայրենադարձ պետք է որ ինտեգրվելու, հարմարվելու, աշխատանք գտնելու խնդիրներ ունենա եւ դրա հետ կապված նաեւ բազմաթիվ դժվարություններ։ Ինչպիսին ներկայացան ձեզ այդ դժվարությունները նախնական ժամանակահատվածում, երբ վերադարձաք հայրենիք եւ երկու տարի անց ինչպես կբնութագրեիք այդ դժվարությունները։ Ցավոք սրտի մեր օրինակը կարող է չափից դուրս յուրահատուկ լինի, որովհետև մենք մուտք գործեցինք հայրենիք 2020 թվականի մարտի 3-ին օրեր առաջ կոവിഡ്ի արտակարգ իրավիճակի իրականության եւ իմտի ունենալով որ մենք երբեք չենք եղել այր Հայաստանում ոչ ես ոչ ամուսինս դա հսկայական հարց էր որովհետև մենք ապահովված աշխատանքով չէինք եկել Հայաստան, հսկայական հույսեր ունեինք եւ պլաններ ունեինք եւ անհնար էր ավելի հեշտ ինտեգրվել հիմնականում շատ դժվար էր այդ հարցերը լուծել կոവിഡ്ի այդ սկզբնական շատ թեժ դժվար պայմաններում դժվար է համեմատել ցանկացած հայրենադարձի պատմության հետ 2 տարի առաջ կոവിഡ്ից առաջ եւ թեկուզ հիմա նաև պատերազմից հետո, որտեղ այդ ժամանակաշրջանը շատ դժվար տարիներ էր, այս երկու տարին, որտեղ դե կոവിഡ്ն էր, այդ սահմանական բոլոր պատճառները եւ հետո հազիվ ոնց որ կոവിഡ്ի օրենքները մի քիչ թուլանում էին կամ ինչ որ հարցերը մի քիչ թեթևանում էր, եղավ պատերազմը։ Հիմնականում ես վստահ եմ, որ թեկուզ մենք Հայաստան վերադարձանք իբր հայրենադարձ ընտանիք, թեկուզ երբեք, երբեք Հայաստան չէինք եղել, իբրև նույնիսկ տուրիստ անհատներ, մինչև մենք հիմա այս վերջին երկու տարվա ընթացքում այստեղ չենք ապրել։ Անձնական տեսանկյունից ապրել ենք այստեղ երկու տարի, ոչ թե երկու շաբաթ, ոչ թե տարին երկու անգամ, ոչ թե գալու քեֆ անելու, ժամանակ անցկացնելու, որ դա էլ իսկականից շատ կարևոր բան է իհարկե, բայց մինչև այստեղ չենք ապրել, ինչքան էլ հայրենադարձ սերով ենք մենք մտածել հայրենիքին եւ այդ կույր սիրով ենք մտածել եւ վերադարձել հայրենիք մեր 4 բալիկների հետ, բայց հիմա որ ապրում ենք այստեղ, առավելի շատ ենք հասկանում, որ Հայաստանը ինչի պետք ունի եւ ինչպես շոշափելով իր դրական եւ բացասական բոլոր կետերը, ապրելով Հայաստանում ժողովրդի հետ, ժողովրդի մեջ մաս են կազմում հարցին եւ լուծումին բայց հերվից դա շատ դժվար է անել Սփյուռքում ապրող մեր հայրենակիցների հատկապես երիտասարդ երբ զրուցում ենք Նրանք նշում են, որ հատկապես իրենց մոտ հայրենիք վերադառնալու մտավախություն է առաջացնում մասնագիտությամբ աշխատանք գտնելու խնդիրը։ Արդյոք հնարավոր է համարում, որ հայրենիքում հաստատվող հայրենադարձը կարող է իր մասնագիտությամբ աշխատանք գտնել։ Նորից մեր փորձը շատ քիչ է, բայց հայրենիքը լուրջ կարիքն ունի արտասահմանից, սփյուռքից վերադարձած մասնագետների բայց որ մենք վերադառնում ենք Հայաստան, պետք է մենք մեր ակնկալիքը մի քիչ փոխել եւ մտածել թե մեր մասնագիտությունը ո՞նց են կարող օգտագործել ի նպաստ Հայաստանի եւ ըստ այդմ փնտրենք ինչ որ մի աշխատանք եթե մենք ունենք ինչ որ մի հատուկ մասնագիտություն պետք է իմտի ունենանք որ կան հմտություններ այդ մասնագիտության մեջ որ կարող ենք նաեւ օգտագործել մի այլ տեսակի աշխատանքի եւ այդ ճկունությունը պետք է ունենանք Հայաստանում որ մեր հմտությունները օգտագործենք թե ի օգուտ Հայաստանի եւ թե ի օգուտ մեզ, որ կարողանանք այլ տարբերակ գտնենք աշխատանքի մեր հնդություններում։ Ես կարծում եմ այդ բոլոր արդները, որ գոյություն ունեն Սփյուռքում, մեծամասնությամբ նաև գոյություն ունեն հայրենիքում։ Միայն թե մեր թափը, մեր տկունությունը, մեր տեսլականը, մեր հոգեկան իրավիճակը պետք է ամրապնդենք եւ ուղենք հայրենիքում։ Եվ ինչպես որ ուզում ենք մեր ամեն ջանքը թափել այլ երկրում, պետք է առավելի տասնապատիկ նույն ջանքը թափենք Հայաստանում եւ խոսք եմ տալիս, որ կստացվի։ Մեր համար մի քիչ տարբեր է եղել իրավիճակը։ Մենք ամիսների վերջ ենք աշխատել մասնավորապես կ ូវ իդի ընթացքին եւ իմտի ունենալով որ որ մենք չունենք ովևէ մեկ հարազատ բարեկամ ընկեր Հայաստանում եւ որ մենք մուտք ենք գործել հայրենիք եւ եթե կային ինչ որ հերվից կապեր այդ կապերն էլ խզվել են կ ូវ իդի եւ արտակարգ իրավիճակի ու այլ պատճառներով եւ ճապից դուրս առանձնացած իրավիճակում են գտե մեզ ես ամուսինս ու մեր 4 սպալիկները փակված տանը առանց ինչ որ առիթ ունենալու շփումներ ունենալու մարդկանց հետ փորձերի դիմելու, ինտերվյուներ անելու, թեկուզ փորձեր ենք Zoom-ով այդ ժամանակ շատ ջանքեր թափել շատ-շատ տեղեր, ուղարկելով մեր CV-ները ներկայացնելով մեր մասնագիտությունը, մեր մասնագիտական փորձը, արիցն ծայվել է մեզ ի վերջո գտնել ինչ որ լիարժեք աշխատանք, բայց ինչպես որ գիտեք Հայաստանում այդ կոնտրակտային հարցերը կան ամեն 12 ամիս եւ այլն, եւ մի քիչ բարթանում է հարցը, երբ որ մշտական այդ ապահովությունը չկա։ Իբր ընտանիք մենք առաջինն ենք, որ զգում ենք այդ տարբերությունը, մասնավորապես որ արտասահմանից չկա ինչ որ բիզնես, տուն, եկամուտ եւ այլն։ Ապրում ես Հայաստանում, Հայաստանի աշխատավարձով, Հայաստանի գներով, Հայաստանի իրավիճակով բայց դա հիմնական նորից հարց է ցանկացած երկրի մեջ, ցանկացած պետության մեջ աշխարհի 4 կողմը։ Անցյալ տարի առիթ ունեցա դիմել Սփյուռքի հանձնակատարի գրասենյակին ի գործի ծրագրի առումով կային 350 դիմումներ եւ ես այդ 350-ից 50-ի մեջ ընդգրկվեցի, որ հաջողվեցի ինչ որ անցնել Իգորցի ծրագրին։ Ներկայիս ես աշխատում եմ Իգորցի ծրագրով աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունում։ Առաջին մի քանի ամիսը աշխատում էի հաշմանդամության բաժնում, իսկ հիմա աշխատում եմ Աչափնյակի կենտրոնի սոցաշխատողների եւ մասնագետների հետ, ինչ որ տրեյնինգի վերապատրաստման ծրագրերով։ Տեսլական ունենք եւ հույս ունենք, որ կարողանանք այս ծրագրերը նաեւ տանել տարբեր բողակներում, տարբեր աջակցության կենտրոններ եւ ինչու՞ չէ նաեւ Արցախ։ Մասնավորապես, որ հիմա ունենք Հայաստանի սոցաշխատողների ասոցիացիա Արցախում նորաբաց կենտրոնը նոր սոցաշխատողներով, բայց իհարկե կարող ապատայի դա լինի պետական կամ անձնական կամ ինչ որ տարբեր գործունեություն իմ կողմից ներկա պահին, բայց իգործի ծրագրով Աչափնյակի երեխաների սոցհոգացության կենտրոնում եմ եւ ամուսինս աշխատում է ամերիկյան համալսարանում, դասախոսում է եւ նաեւ աշխատում է CIS Cambridge International School։ Կան այնպիսի դժվարություններ, խնդիրներ, որոնց հետ դեռ չեք հարմարվել։ Չեմ կարող ասեմ, որ հեշտ է եղել եւ չեմ էլ կարող ասեմ ներկայիս նաեւ հեշտ է, որովհետեւ այս բոլոր աշխատանքները, ինչպես որ նշեցի, միշտ ժամանակավոր են։ Միշտ կա այդ վախը, որ օքեյ, էսի վերջանա, հետո ինչ են գտնելու, բա ինչ է լինելու։ Բայց ես երևակայում եմ, որ նաեւ դա առիթ է տալիս մեզ, որ ար, ավելի ստապ լինենք, շատ ավելի ակտիվ լինենք միշտ եւ այդ փոփոխություններն էլ առիթ են տալիս նոր անձերի ճանոթանանք։ Միշտ պետք է դրական կողմ նայենք, թեկուզ կլինի իհարկե գումարային տարբերություն, թեկուզ կլինի ընդհանուր օրվա մի քիչ մտահոգություն։ Ունենք 4 ворթիներ։ Ամեն մարդ կարող է Երևակայի իրանց էներգիան, իրանց սնունդի կարիքները, իրանց ամենօրյա հոգատարությունը։ Իմ երեխերքը թեկուզ հաճախում են Մխիթար Սեբաստացի կրթահան համալիրը, բայց թեկուզ կան շատ տարբեր պետքեր երեխաների համար։ Ուրեմն իմտի ունենք կյանքի դժվարությունները, չենք ապրում ինչ որ զուգահեռ դիեզերքում, որ աշխատանքի կարիքը չունենք կամ երեխերքա հաճախում են դες ծայրահեղ մասնավոր դպրոցներ եւ այլն։ Ապրում ենք մեր չափի համեմատ սովորական կյանք, բախտավոր ենք, որ կարողացել ենք ապահովել ինչ որ լիարժեք աշխատանք ներկա պահին, իսկ ապագան ինչ է խոստանում, դա կմնա Աստծո ձեռքը։ Վստահում ենք, որ այսքան դժվարությունից հետո, որ եկել ենք թեկուզ հարազատ երկիր, բայց նոր երկիր, առանց ճանաչելու երկիրը, համակարգը, օրենքները, ապրելակերպը եւ ի մտի ունենալով, որ ամուսինս հայ ազգության առողջությամբ բաց հայախոս չի։ Դա էլ հսկայական հարց է ներկայացրել եւ իհարկե մեր զավակները թեկուզ մենք ամեն ջանք թափեր ենք եւ շարունակում ենք թափել իրենց մայրենի լեզուն շատ դեռ այդքան հմուտ չեն եւ դա էլ ինտեգրման ինչ որ հարցերից մեկն է որ կարող ենք ուրիշ անգամ քննարկել բայց այս բոլորի մտի առնելով վերադարձեք հայրենիք որովհետև ցանկացած երկում մենք ունենք հսկայական ապրելակերպի, մշակութային հայապահպանման, գոյատևման, առաջ գնալու տարբեր-տարբեր հարցեր։ Եթե մենք մեր տունը լքենք, դել ով է մեր տունը պահելու ու նա վերակետառնելու։ Մենք ենք մեր տանտերը եւ եթե մեր սիրտն ու հոգին ճիշտ ուղությամբ է գգտնենք տարբերակ ինչ էլ որ լինի գգտնենք աշխատանքի ստեղծագործության տարբերակներ Արցախի հանրային ռադիոյի հայկական ֆենոմեն հաղորդաշարը նաև կամուրջ է Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք եւ մեր հաղորդման շրջանակներում զրուցակիցներին հնարավորություն է ընձեռվում իրենց սրտի խոսքը փոխանցել մեր այն հայրենակիցներին, ովքեր հնարավորություն ունեն լսել սկսելու մեր հաղորդումը։ Կարծում եմ պետք է մեր ֆոկուսը լինի աշխատել, աշխատել, գնալ առաջ, չկենտրոնանալ բացասական հարցերի վրա։ Մենք շարունակենք կատարել մեր գործը, մեր երթը, մեր բարեգործությունը, չթողնենք, որ թշնամի արարքները, թշնամի թույնը մեզ ինչ որ թափից գցի, որտեվ եթե մենք կանգ առնենք ու մեր զենքերը դնենք ցած ու ասենք վերջ, դա ճիշտ որոշում չի լինի մեր համար։ Մենք միշտ պատերազմող անցենք եղել, պատերազմող ոչ թե միայն զենքով, այլ թե գրիչով, այլ թե գործնականով։ Եվ այդ գործնականն է, որ կարծում եմ մեզ դարերի վեր բերեր հասցրել այս կետին։ Ուրեմն հիմա պետք չէ որ մենք մեր զենքերը դնենք ցած, մեր զենքերը լինի գրիչ, համակարգիչ, գործունեություն, բանախոսություն կամ իսկական զենք սահմանում լինելով Սփյուռքում ապրելով Սփյուռքի տարբեր համայնքներում եւ լսելով իրենց մտածելակերպը, մոտեցումը, լինի կ ូវ իդի ժամանակ, լինի 44 օրյա պատերազմի ընթացքում եւ հիմա նրանից հետո տեսանկյունը միշտ տարբերվում է։ Ինչքան էլ հարազատներ ունենաք հայրենիքում, մինչեւ դուք անձամբ հիմա չեք վերադարձել եւ գոնե 3 ամիս կամ 6 ամիս չեք ապրել սովորական մի կյանք Հայաստանում, շփվել հասարակության բոլոր խավերի հետ, դժվար է մտածել, որ Հայաստանը ինչ պետք ունի, ինչ բիզնես պետք ունի, ինչ նախաձեռնություն պետք ունի։ Հերվից նստել եւ ինչ որ նախագծեր գծել, մտածելը ես կարծում եմ մի քիչ բարդ հարց է, որովհետեւ մինչեւ չապրենք ցանկացած society-ի մեջ եւ զգալ ներկա հարցերը ոչ թե 6 ամիս առաջվա հարցերը, 6 տարի առաջվա հարցերը, ներկա հարցերը դժվար է սпасարկել ժողովրդին, հայրենիքին, այդ ինչ որ նա կարիք ունի հիմա։ Ուրեմն իմ սրտի խոսքն է բոլոր սփյուռքահայության։ Վերադարձեք Հայաստան, վերադարձեք Արցախ։ Եվ եթե չգիտեք ուր դիմեք, մեծ սիրով դիմեք ինձ, ես ձեզ կուղորդեմ, կծանոթացնեմ այդ ժողովրդի տարբեր ոլորտներին, տարբեր հարցերին բայց շատ կարևոր է որ անձամբ դուք տեսնեք, շոշափեք ու ըստ այդ որոշումներ կայացնեք Հայաստանի ապագայի մասին, որովհետև մենք իրար հետ իրար թիկունք պետք է կանգնենք։ Տիկին Շահրոզյան, կրկին շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ հարցազրույցի մեր հրավերին ընդառաջելու համար եւ ձեզ հաջողություններ ենք մաղթում ձեր բոլոր ծրագրերի իրագործման ճանապարհին իշա մեր մայր հայրենիքի եւ հայության Ռադիոլսող բարեկամներ, մեր զրուցակիցն էր Ավստրալիայից ընտանիքով հայրենիք վերադարձած Զեփյուր Շահրոզյանը։ Ավարտին մտեցավ հայկական ֆենոմեն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ձեզ համար աշխատեց հեղինակ եւ վարող Վան Նովիկովը։ Կհանդիպենք։